Julie Rive King estis usona musicisto cae componistino quiu igis la unua granda pianisto de la lando. Si nascigis en Cincinnati, Ohio, filino de franzai enmigrintoi, la pentristo Leon Rive cae la pianisto Carolina Stubb. La musica talento de Julie Rivet aperis en la agio de Kvin, ciam si comencis studi ce sia patrino. Si faris sian unuan publican aperon en la agio de Oc, en unu en la concertoi de sia patrino. En tiu tempo, Julie comencis sian formalan lernadon ce Henri André. Dec tri jarage, Sia rimarkinda fru maturezzo estis montrita ciam si presentis la plei tecniche postuleman vercon de Franz Lis, Don Giovanni. Poste, si iris al Nov Yorko, cie si studis ci Mason, Mills, Corbeil cae Bruckner. Reveninte al Cincinnati, si aperis en concertoi cae causis sensazion. Si decidis completigi sien in en Europo, quien si voyagis, cae studis ci Reineke cae Franz Liszt. Por si Europa debuto ce l'Euterpe Musica Associo de Leipzig, Julie Rivet electis la trian concertum de Beethoven cae la duan hungaran rapsodion de Litz. Si aciris brilain successoin en tiuci concerto cae en ciui musicae centroi de Europo en ciui si presentigis. Tio ci igis che si tui estis identigita inter la tiamai grandai pianistoi. La sequan jaron, la morto de sia patro revenigis sin al usono. Si concertis unu en Cincinnati, cae poste si faris sian oficialan debuton con la Nov-Yorka Filharmonia Societo, presentante la mi-bemolan concerton de Litz cae la carnavalo de Vieno de Schumann. De tiam, si tourneis la orientan cae meso-occidentan usonon. Si sigis cum Frank Ho King, qui estis la managero de siai concertoi cae functiulo ce la teque firmao la productanto de la pianoi sur quiui si ofte presentigis. De sia el zinigio, quancan Julie daure laboris ciel concert pianisto, si dedicis sin ancau al componado cae instruado. Si vercis precipe por piano, el quiui decoi ili farigis successai pezzoi en concertoi, Julie Rive King ofte ludis sien in propria in in chi el heroa poloneso sulla floranta herbeio bobellanta printempo che improvviso cae la mal pli conata religiezza pezzo petego. Ci estis sia tempe ancau fama pro siei virtuosai operei parafrasoi, inclusive de uno pritemoi de Carmen de Bizet. Julie Rive King faris grava in contribuoin alla usona musica sceneio. Ci ludis concertoin en ciui cefai urboi cae gainis reputacion kiel uno la granda i pianisto i du sono. Si al repertuario esti sen fine ne el cerpebla. Gi includis pli ol cent al la plei elaborite i concert componajoi. Poste sia reveno al Usono, si donis pli ol quar mil concertoin cae recitaloin en Usono cae Canado, cae presentigis cun orchestro pri ol quincent foioin, cae cun la Teodoro Thomas Orchestra de Chicago pli ol ducent foioin. En 1884 sia sano malfortigis pro la streccio de tiom da publicai presentoi. Ce la pinto de sia carriero, la fama pianisto, pedagogo cae redactisto de musico W. Sobo Matius laudi sin pro le includo de nova normo de concert presentado en un sono. Si amplexa repertuaro includis classica in cae romantica in vercoin, quiu in si presentis cun egala capablo cae sia includo de americai componistoi igi sin uno la plei influoi musicistoi de la lando.